كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo došli do 127. hijđarske godine. Te godine je hilafet, dakle, odnosno halifa bio Ibrahim ibn Walid ibn Abdul Melik, po s njegova brata Nakisa, mi smo prošli put govorili o njemu i zašto je dobio taj onaj nadimak, pa su mu emiri svim pokrajinama dali, emiri ili prinče, ili kako se to već kod nas može onaj, iskoristiti, termin, uh, oni koji su bili kod njega i u svim pokrajinama i namjestnici dali su mu prisjegu, svi onaj stanovnici Šama, osim stanovnici Himsa ili kako se to kod nas kaže Homs. E, Zatim je Mervan ibn Muhammed po, sa poznatim nadnikom El Himar, dok je bio još namjesnik u Azerbeđanu i Armenije, i to još vremena svoga oca i prije toga, on je već imao neke nesuglasica sa Jezidovim Velidom zbog toga što je ubio Velida ibn Jezida. Ja sam vam prošli put rekao da ova imena stvara je veliki problem. Ona, i, danas nisam naišao na više imena kao što je današnje predavanje onaj, ali ono što sam mogu da zaključim da su ove zadnje godine Beni u Meje bile dakle, godine ispunjene kao i prije, ali posebno ove zadnje 3-4 godine ispunjene krvlju, odnosno da je bilo do odnosno došlo do toliko sukova i bitaka između njih, ti, to jest tih emira i namjesnika, da niko nikoga nije štedio, niti je neko štedio nečiju djecu, niti porodice. Isto kao što smo prije govorili, onaj, kad se pošalje Ferman, onaj, taj se Ferman i ona e, obestini, odnosno ispuni se. Zatim je on odlučio, dakle, e, Muhammed je odlučio, odnosno Mervan ibn Muhammed je odlučio da traži krv, odnosno krvarinu ili odmazdu za e, velidovu krv. Kada je došao u Haran, postavio je namjesnika e, tamo je zateko njegovog namjesnika jezda ibn, e, od jezda ibn Velida dao je njemu prisegu ali je ubrzo došla ona vijest o njegovoj smrti. Pa je krenuo prema Džaziri, sve dok nije došao do Kansarina, a onda se odlučio da opkoli stanovnike Kansarina. Međutim, oni su mu se odazvali na pokornost i kada je njih, kako bi se moglo to reći, savladao, uzeo pod svoju upravu, krenuo je prema Himsu, a u Himsu je bio Abdelaziz ibn Hadžađ od strane emiru Muminin, tadašnjeg Ibrahima ibn Velida. Zatim je njih opkolio sve dok nisu dali prisegu i tu prisegu za Ibrahima ibn Velida. Kada je doprila vijest do Abdulaziza da se e, Mervan ibn Muhammed približio, on je napustio, ona je utvrde, a Mervan je došao e, i zauzeo njegovo mjesto, a onda se okrenuo na putu prema Damasku. Sa sobom je poveo veliku ogromnu vojsku, čak i vojsku koja vam se pripojila posle sa Džazire, zatim vojsku Kansarina i krenuo je Mervan u Damasa otprilike 80.000 e, ratnika. Ibrahim ibn Velid ibn Hišam ibn Velik je poslao 120.000 ratnika njemu su usre. Susreli se ove dvije vojske kod Ainul Džerra. Mervan ih je pozvao najprije da se ne bore, odnosno da ne dolazi do bitke, da se ne proljeva muslimanska krv, ali je ovo bio, dakle, za mene nekakav paradoks i možda to se radilo samo iz kurtoazije, jer je znalo, povedeš 200.000 ljudi na bojno polje, kaj nemojte se tući. Jel, ona, jedna stvara, ono što je poražavajući svega ovoga, jeste da se uglavnom radilo o tronu, odnosno o vlasti, o vlada, vla, vladanju ili jest poziciji i istorija se i dan danas ponavlja među muslimanima, ništa nema novo. Vidjet ćete, govorit ćemo o tome, o svaki put pojavi Haridžija i njihovi, njihovi namjena i dakle završavalo su tada isto ko što se završavalo sa, njim, sa njima i u naše vrijeme. Zatim su tražili da se puste sine od Velida ibn Jazida, Hakem i Osman, jer oni su bili onaj zarobljeni. Jezid ih je zatvorio, Jezid ibn Velid je zatvorio u Damasku, odnosno uhapsio i zatvorio u Damasku u zatvoru. A onda, dakle, nakon što je već bila neizbježna bitka, do bitke je došlo i uh, ova bitka dakle, traja neka do Ikindije. Mervan je poslao jednu skupinu vojske protiv Sulejmana ibn Hišaja, jer Sulejman ibn Hišaja je predvodio ovu vojsku. Poslao im iza leđa i oni su fakat postigli ono što su dobili, kaže sa Uh, ogromnim glasom ili brojem tekvira napali su i sa leđa. Tekvira Tekviraj ovi, tekvira tekviraj ovi. Kaže, onda su i rasturile, rastirali su Sulejmana u vojsku, pobili su mnogo ljudi, zatim su rastirali njihov tabor, vojni tabor. Kaže se da je otprilike toga prvog dana, mislim prvog jedinog dana, poginulo 17 ili 18 hiljada na oba dvije strane, s tim da je dakle, pod vodstvom Sulejmana poginulo njih više, na, na, nažalost. Na Isto toliko je zarobljeno ih bilo. Mervan je uzeo e, prisegu za ovu dvojicu dječaka, odnosno mamaka, Hakema i Osmana, za njih Ibn Kathir već malo kasnije kaže da je ona jedan od njih već imao i potomstvo, to je da nisu bili dječaci, nego su bili već punoljetne osobe. A onda je Mervan pustio, dakle uzeo prisegu od tih prisutnih za ovu dvojicu, ovu dvojicu još uvijek u Damasku zatvor, nisu još i oslobodili. Zatim je pustio sve te od kojih je uzeo prisegu i onaj, one koji je zarobio, zarobio njih 17-18 hiljada, a izdvojio je samo dvojicu ljudi, Jezida ibn Akara i Velida ibn Mosada, oba dvojica iz plemena Benu Kelb. Kaže da su njih dvojica bili, odnosno da su njih dvojica direktno učestvovali u ubijstvu Velida ibn Jezida. Kaže, onda ih je bičevao, zatim ih je zatvorio u zatvor dok nisu umrli od gladi i žeći. Što se tiče, kaže Sulejmana i ostale njegove vojske, oni su se dali u bijeg, a već sljedećeg dana su pobjegli onaj prema Damasku. Zatim, su, zatim je došla vijest do Ibrahima ibn Velida, šta se desilo sa ove dvije vojske i da su sa njima, odnosno da, da treba da okupi uh, vlastelu, odnosno da okupi prinčeve i emire oko sebe. A među njima je bio Abdelaziz ibn Hadžađ i Jezid ibn Khalid ibn Abdullah al-Husari. Zatim Ebu Alaka Sekseki i Ezbeh ibn Duval al Kelbi. Pa su onda raspravljali šta će, kaže, da uradi, kaj prvo ćemo da ubijemo velidovu djecu, Hakema i Osmana. I ubili su i oba dvojicu. Jer kaže, ako ostaviš njih dvojicu u životu, onaj, on će ti preuzeti hilafet. Međutim, vidjet ćete onaj, kasnije da je e, Ibrahim, odnosno Ibrahim ibn Velid, već morao da izgubi hilafet. Kaže, njih, njih dvojicu moraš pogubiti, a zatim su onaj odlučili da to uradi Jezid ibn Halid ibn Abdullah al-Husari, pa je došao, kaže, u zatvor, a njih dvojica su već bili punoljetni momci, onaj, i oba dvojicu ih je ubio. Kaže se jedan od, za jednog od njih da je već imao dijete i da je to dijete također ubijeno. Zatim je ubijen Jusuf ibn Omer, jer je bio zajedno, zajedno sa njima u zatvoru, a u zatvoru je bio Ebu Mohamed Sufjani, koji je uspio da pobjegne iz zatvora. kaže kada je kada su ga zatekli u nekoj tvrđavi u nekoj onaj zgradi da je uspio da zablokira vrata i kad nisu mogli da probiju ta vrata, oni su njegova vrata zapalili ona, i tako su došli do njega i smakli i njega. Dakle, niko nije ostao živ od njih u zadru. Dolazak, dakle, sljedeća tema, dolazak Mervana u Damask i preuzimanje hilafeta. Kada je Mervan došao sa vojskom nakon bitke na Ajnol Džarru, približuju se Damasku, a već su stanovnici Damaska izgubili tu bitku, a Ibrahim ibn Velid je zajedno sa Sulejmanom ibn Hišavom pobjegao u Betul Mal. Kaže, ušli su u Betul Mal, uzeli su sve ono što je ona je bilo u Betul Malu, pa je Sulejman podijelio sve vojsci što je bilo od blaga i od dakle, onaj, e, onoga što je e, u Betul Mal sadržavao I Betul Mal je mogu da se sadržava i stoku. Pa su dijelili sve, nekom konje, nekom deve, nekom je zlatnike, srebrnjake i tako dalje. A onda su, kaže, oni koji su bili na strani Velida ibn Jezida, došli do kuće Abdulaziza ibn Hadžađa, pa su ga ubili za osvetu za Velida. Zatim pokrali su sve iz njegove kuće, a onda su otvorili ili iskopali su kabur od Jezida ibn Velida i razapeli ga na stub kod vrata Džabije. Zatim je Mervan ibn Mohamed ušao u Damask, osio je dakle, u sjeverni dio Damaska, i onda su mu e, donešeni, donešena tijela od Hakema i Osmana, velidove djeci, e, i Jusuf ibn Omer, pa i on, kaže, zakopao, odnosno, jel, onaj, planan im je dženaza. Zatim je doveden Ebu Mohamed Sufjani i on je bio među onima koji je prvi mu dao prisegu. Kaže, e, on Mervanu, pružiti ruku, on njega znači nisu bili ubili, on će kasnije poginuti, kaže pruži ruku i on je bio prvi koji mu je dao prisegu. A Muavija ibn Jezid ibn Husayn ibn Nubeir je bio od stavnika Šama koji je također došao i dao mu onaj prisegu i on kaže vi izaberte svoje emire ko hoće da bude među vama emir na svakom gradu i mjestu i pokreni pa ćemo postaviti vaše emire. U Damasku je bio Zamil ibn Amr al-Džabrani, eh, u Himsu Abdullah ibn Šeđer al-Kendi, u Jordanu Velid ibn Muavije ibn Mervan, u Palestini Sabit ibn Nuaym al-Džuzami, a svi će ovi se kasnije odvojiti jedni protiv drugih, borčuje se svi, eh, dakle svako protiv svakoga. Kada je Šam skroz došao pod vlast Mervana ibn Muhameda, vratio se u Haran, a cilj mu je bio da pronađe Ibrahima ibn Velida, koji je prije njega već bio halifa i njegovog Amirića Sulejmana ibn Hišama. Oni su od njega tražili e, sigurnost, to jeste emane, da ih ne ubije, pa im je on obećao da ih neće ubiti, da mu se predaju, a onda su Sulejman i Ibrahim došli i dali njemu prisegu. Ibrahim se odrekao hilafeta u korist Mervana ibn Muhameda el-Heimara. Kaže, on je tu ostao tri mjeseca, a e, zadržao se tu da mu se dadne prisega iz svih krajeva Šama. Svi su prestali onaj, svi su pristali osim stavnika Himsa i Hims, odnosno stavnici Himsa su odbili. Kaže, to je bilo pred sami Bajram, kurban, uh, halal, te ramazanski Bajram, kada je onaj Mervan došao Haran i to sa velikom vojskom. Ibrahim ibn Belid je već izgubio hilafet, moraju da ga preda, preda, a onda je on uzeo kao svoje stalne prijatelje savjetnike. Dakle, oprostio im, nije ih htio ubiti, nego i kaže, onaj, nije sjeo nikada ni na ručak ni na večeru, niti na bilo kakav dogovor, a da nije njih dvojicu pozvu. Dakle, e, Sulejmana i Ibrahima. <clears throat> Zatim su došli kod Himsa, opkolili su Hims i kad su stavnici Himsa vidjeli da je Ibrahim prepustio onaj hilafet i da nemaju više halife i da će e, Mervan ibn Muhammed povesti rat protiv njih, oni su rekli daj nam sigurnost, mi nećemo se boriti protiv tebe, mi ćemo ti dati priseg da ti naš novi halifa. Međutim, oni su im rekli otvorite vrata kad su ušli unutra, došlo je do sporadične neke male bitke u kojoj izgubila život 600 ili 700 ljudi. Odnosno 500-600 ljudi. Zatim je naredio uh, Mervan ibn Muhammed da se svi razapnu okolo grada Himsa. Što su on tu radili? Ne pa ostraša, dakle, vi ste se već suprostavili, da znate ako se ponovo suprostavite šta će vam biti. Zatim je kad je strušio neke zidne onaj, e, Himsa, a što se tiče stavnika e, Damaska i stavnika Gute, protiv njih je poslao Zamila ibn Amra. Zatim je naredio jezidu ibn Halid al-Kusariju da on ostane kao što je bio već namjesnik u, u Medini prije toga i poslao mi je Mirul Muminin, onaj, e, Mervan, vojsko otprilike 10.000. Kažu tom svom putu, na, tom svom putu, oni su e, spajale vojske iz Gute, iz e, Muze i tako dalje, jer su svaki od tih gradova osvajali, svaki grad je bio opkoljen. Kaže Jezid ibn Haldel Husari i Ebu Ilaha Kelebi tražili su <clears throat> utočište kod nekog čovjeka onaj, od stavnika muze i od plemena Lahm, pa je, kaže, došao Zamir ibn Amr onaj, kod njih i obadvojicu i našao, jer su, oni su već bili namjesnici, kaže, našao ih je i obadvojicu ih je ubio, a zatim obezglavio i njihove glave poslao Mervanu, dok je još bio u Himsu. Thabitin ibn Naim je bio namjesnik Palestine, malo prije sam ga spomenuo, pa su, kaže, e, došli do Taberije, dakle jedno e, mjesto ili grad, a i poznati po tome što ima Taberijsko jezero u Jordanu koji će popiti ko? Jeruđi Međuđ. Kaže, pa im je halifa poslao vojsku koja ih je protirala, rastirala njihov tabor, vojni tabor, a Sabit ibn Uajmi je pobjegao u Palestinu. Za njega je pratio Ebul Ward, Pa ga je, kaže, drugi put, dakle, došlo je do druge bitke, još jedne sa njim i on je onaj dokračio i njega i njegovu vojsku. Zatim je Ebul Verd uhapsio troje njegove djece i poslao halifi, onaj Mervanu ibn Muhammedu al-Himaru, bili su ranjeni. Kaže, pa je Mervan naredio da im se onaj pruži medicinska pomoć da se liječi, da ih njih onaj, ne ubije. Možda su jedini koji su preživjeli ovim događajima na ovakav način. Zatim je, kaže, napisao pismo Eh, namjesniku Palestine Ramahis ibn Abdulazi iz Velkenaniju. Naređujemo da pronađemo Sabita ibn Ajma koji mu se suprostavio, gdje god da ga nađe, da ga onaj uhapsi i to se desilo nakon dva mjeseca, onda ga je poslao halifi i halifa je naredio da mu se oba dvije ruke i oba dvije noge odsijeku. I svima onima koji su bili sa njim, koji su podržavali od njegove vojske i njegovih podanika. Zatim je poslao u Damask, pa su, kaže, onaj, tamo bili postavljeni onaj e, ispred džamije u Damasku, to jeste nevijske džamije, da ih svako gleda. Stavnici Damaska su već znali da je onaj, kakva je bila sudbina Sabta ibn Najma. On smo već vidjeli kakva mu je sudbina, a prije se toga proširila priča kako je on otišao u Egipat i kako je ubio namjesnika od e, Mervana ibn, Hima, Mervan ibn Muhammeda Himara, ubio njegovog namjesnika i zavladao Egiptom pa je Mervan htio da dokaže to nije tačno i zbog toga je naredio da bude prvo da se osvijeku njima, svima njima i ruke i noge i da se razapnu kod džami, da ih narod gleda da, da, da, dakle, da to nije onaj, tačno da je to dezinformacija. Oni su ovako negirali dezinformacije. Nisu izašli sa, kako se kaže, je s demantom onaj, u, u javnost. Demant, demant. Kaže, niko se nije spasio od ove kazne, osim čovjeka po imenu Amr ibn Haris el-Kelbi. On je tvrdio da su povjerene stvari koje mu je povjerio Sabit ibn Unajim od imetaka, zlata, srebra i tako dalje. I znao gdje se nalazi, nalazi kod ljudi, gdje se nalazi riznice, gdje su magacin i tako dalje. I da je ga navodno Mervan ostavio u životu, odnosno ostavio ga da mu ne, oduzme, odnosno ne osjeće udove. Kaže Ibn Kathir, nakon toga je upotpunila se vlast Mervanova u Šamu, osim Tudmura, pa iz Damaska krenuo prema, on ka, ovdje kaže Kastel, a vi znate što znači kod nas Kastel, odnosno ne, u našem jeziku na engleskom. Kaže, nedaleko od Himsa, pa mu je, kaže, došla vijest, nego došla vijest da su stavnici Tudmura onaj, e, spriječili da njegove vojske ili njegove ljudi ne mogu doći do, do vodi. Tu ga je, kaže, naljutilo. Ljut, na Pa je onda poslao Ebreša ibn odnosno razgovarao sa Ebrešom ibn Velidom, da ode da razgovara sa svojim narodom. Kada je poslao su Amra ibn Velida, brata od Ebreša, kada je došao, on su odbili dakle, ponudu, to jeste, nisu tijeli primire, nisu tijeli da dopuste da dođe njegova vojska halifna do, onaj, do vodi. Pa je Ebreš otišao lično do njih, zamolio ih i je, pojasnio im je da ako ih halifa opkoli, da neće im ostati onaj traga, odnosno da će povesti rat onaj protiv njih. A onda je rekao halifi da bi izgledalo kako sti dobio bitku, poruši nešto malo onaj zidina oko njih, neka vidi da su onaj neka se vidi da su oni izgubili bitku. <clears throat> Na tom svom putu sa Mervanom su bile onaj vojske koji je prethodno, kojima je prethodno vladao Ibrahim ibn Velidi i Sulejman ibn Hisham I, dakle, svi oni koji su bilo njihovih sinova, odnosno njihovih potomaka. Kad su došli, kaže, do Rusafe, zaustavili su se nekoliko dana da se odmori, a Sulejman je zatražio od halife da ga pusti tu da se odmori tri dana, da on nastavi sa svojom vojskom. <clears throat> Mervan je nastavio svoj put, a onda je došlo 10.000 vojnika koje je Mervan prije poslao, koje je prije poslao kao vojsku, pa su, kaže, došli kod Sulejmana i rekli mu najbolje bi, kaže, bilo da se organizuje nova vojska, da tebi dadnemo prisegu, Sulejman ibn Hišam, da tebi dadnemo prisegu, a da ti se usprotiviš Mervanu ibn Muhammedu i kaže njega je šetan navratio pa je to i uradio. Nakon toga ili na svom putu Mervan je vodio jednu veliku vojsku, otprilike bilo je oko 70.000, samo oni koji smo se priključili. Sa sobom je e, vozio 80 katapulta koji kada bi stao pred neki grad, dakle, gađao bi ga. Što se kaže desilo i u ovoj bitci onaj, e, gdje je iskoristio da ih 30 dana halalte, da ih 8 mjeseci gađa i napada sve dok nije srušio grad Tudmur. U toj, u toj bitci, kaže, ubio je otprilike 30.000 svojih protivnika. Ove godine također Dahak ibn Kajse Šajbani se usprotivio Mervanu ibn Muhammedu, Razlog toga je bio Sejid ibn Behdel, jedan od predvodnika Haridžija prije njega, koji je iskoristio vrijeme kada je Velid ibn Jezid ubijen, kada se onaj, e, došlo do nekog vakuma gdje nije bilo, ili prije gdje nije bilo halife, pa je se organizovao sa skupinom irač, iračkih Haridžija, otprilike njih 4000. A onda su, kaže, vojske se onaj, usmjerili od Mervana ibn Muhammeda prema njima. Nekada su vojske njih savladale, nekada su one savladale vojske. Pa je Sejid ibn Behdel umro od kuge, a iza sebe je ostavio Dahaka ibn Kajsa. Oko njega se okupila jedna skupina. Bila je također njihova velika vojska, ali njihova vojska se nije mogla suprostaviti Mervanovoj vojsci. Kaže <clears throat> da je ta vojska ugušila i ovu e, također onaj, pobunu, a Dahak je pobjegao prema Kufi. Zatim se organizuo u Kufi, a nije bilo nešto onaj, mnogo, pa se e, uspio izboriti da onaj uđe u Kufu i da zavlada njom. Također ove, ove godine je se pojavila javna, javni poziv na e, hilafet Abasi, odnosno Beni Abasi, od strane Ibrahima ibn Muhammeda, el imama, takozvanog el imama. Sa njima je bio, na njegovoj strani bio Ebu Muslim el Harasani. Pa su mu, kaže, davali Ebu Muslim el Harasani, on je bio jedan od robova koji, dakle, eh, on su, odnosno, uživaju kod njih ugled zbog njegove oštroumnosti, razboritosti, jake, onaj, jako govore retoričnosti, on su ga posle koristili da pošalje, da pošalje po njima pisma i pozive stanovnicima za koje su oni, dakle, od tadašnje islamske države, za koje su mislili da će stati na njihovu stranu. Kaže, davali su mu, davali su mu mnogo, dali su mnogo i metka i dali su mu petinu. Međutim, ove godine nije došlo do uspostave hilafeta Beni Abbas, zato što su bile fitne u čitavoj državi. Na svakoj, odnosno u svakoj pokrinu, u svakoj gradu se vodila bitka. I ove godine se također odmetnu Muave ibn Abdullah ibn Džafer ibn Abi Talib. Pozivaju da se hilafet, odnosno da se prisegne na hilafet dadne njemu. Zatim se onaj usprotivio protiv Abdullaha ibn Omera ibn Abdulaziza, onaj namjestnika Iraka, pa je došlo kaj do rata između njih dvojice. Ove godine također se pojavio još jedan od Haridžija, odnosno jel, pokazao je svoju neposlušnost ili pobunu Haris ibn Suređ, koji je već davno izdao muslimana ili halifu i odbjegao u, odbjegao u Turkmenima i stao na stan Turkmena podržavajući i govoreći o slabostima muslimana, vodijeći sa njima bitke, na strani Turkmena vodijeći bitke protiv muslimana. Pa ga je jezid Ibn Velid, dok je još bio živ, pozvao da se vrati u islam. On je prihvatio, došao je te obe, a onda je e, počastio ga Nasr ibn Sejar, namjesnik uh, Sure. Zatim je Haris ibn Surejđ obznanio poziv na Allahovu knjigu i na sunnet da se pokori imamu, uh, ali je između njega i Nasra ibn Sejara bilo nekih, nekakvih nesuglasica. El Wahdi kaže da je ove godine hađ predvodio muslimane, odnosno hađi Abdulaziz, ibn Omer, ibn Abdulaziz, emir Hidžaza, Meke, Medine i Tajfa. Također ostali su namjesnici vlaštnih pokrenja, da ne spominjem njihova imena, da se ne bi ja ne svijestio prije vas. Zatim je nastala 128. godina. Ove godine je Hars ibn Suređ, ovaj o kojem smo govorili malo prije, da je već bio odmetnik uh, u vrijeme jezida. On je te godine poginuo. Razlog tome je da je jezid ibn Velid Naqis napisao mu, odnosno dao mu prisegu, odnosno dao mu sigurnost da neće biti ubijen kada je još u vrijeme kada je ostavio onaj muslimane prešao na stranu Turkmena, samo s tim pod uslovom da se vrati. Da ostavi se širka, da se ostavi mušrika, da i ne pomaže protiv muslimana. Zatim između njega i Nasra ibn Sejara, namjesnika Horasana, došlo do sporadičnih nekakvih prepucavanja, prozivki i tako dalje. Kad je hilafet preuzio Mervan ibn Muhammed, Hars ibn Surejđ, ona, njemu je to teško palo. Ibn, Huwe, eh, Ibn Habire ili Hubeire preuzeo je vlast ili namjestništvo Iraka i u tom vremenu je došla onaj, do njega vijest o prisegi koju mora dati Mervanu. Haris ibn onaj, Suređi je odbio, nije htio da prihvati i govorio je Mervanu. Dakle, vrijeđao se, njihovi su govore obično bili sa, dakle, sa Mberi, kad se najviše muslimana okupi, to jeste petkom. Kaže, došao mu je muslim ibn Ahvez namjesnik njihove tadašnje, što bi rekli mi, današnje policije ili njegove e, izvršne vlasti sa vojskom, vođama vojnika i, odre, i nekim prinčevima. Pa su, kad je tražilo od njega da prekine, da onaj šuti, da ne govori, onaj protiv njega. Sa druge strane, Nasr ibn Sejar kao namjesnik pozivao također na Allahovu knjigu na sunnet, odnosno on je njega pozivao da se jel, onaj, prikloni njemu, međutim, on nije onaj, e, se njemu odazvao, kaže pa je Haris ponovo odlučio da se okrine protiv svih muslimana. Kaže se da je u tome slušao Džehma ibn Safvana, poznata skupina, ono što mi često spominjemo kad govorimo o Akidu Džehmije, to jeste skupina onih negatora, Allahovi su manu tala, svojstava. I da je ovo mjesto zato, ja malo više o tome govorio, ali pošto radimo istoriju, ona ne imamo plaho vremena, možda nekada, inšala, u budućnosti. On je bio oslobođeni rob od nekog od plemena Benu Rasib po imenu Ebu eh, Muharrez. Njemu se, kaže, pripisuje eh, ova skupina eh, Džehemija i njegova je bila uloga da on govori o Harsu ibn Surejđu najljepši među ljudima. To jeste da govori ili prepričava njegovu biografiju o tome kako je on bio muđahid. Uprkos onome što je on bio šta prije, šta je bio prije? Odmetnik, dakle odmetnik Murted, stao na stranu mušrika protiv muslimana. Govorio za sebe, ja sam taj koji je nosio crne zastave, pa mu je Nasr poslao onaj pismo, kaže tako me onaj fela amri, to je jedna zakljetva koju koriste onaj Arapi, Vi ste, kaže, oni koji su srušili zidine Damaska, zatim ste htjeli da se borite protiv Beni Umeje. Hajde, kaže, da dadnem 500 onaj, glava sitne stoke, da dadnem stotinu deva, a ako nećeš, ka, kao da se smiriš i da ideš odavde, a ako nećeš, onda znaj da ćeš uništiti sebe i svoje potomke, svoje plemene. Pa je Haris mu odgovorio, la amri, ako je, kaže, baš tako, neka bude. Također u ovom istom vremenu onaj e, pojavio se i Kermani, jedan drugi vođa Haridžija. I kaže, on njemu poruči da on na njegovoj strani i kad je došlo do susreda između svih njih, između ostalih, između Nasra i Harisa, dogovorio se da im e, sudija bude e, Mukatil ibn Hayyan i Džehem ibn Safwan. Zatim se dogovorio da smijene namjesnika Nasra, da više nije namjesnikom, i da stvar bude među njima skupština, to jeste među se šura, a Nasr je odbio i kaže, onaj, ja ne prihvatam takvu presudu. Međutim, Džehm ibn Safvan je nastavio da hvali u javnosti Harsa ibn Suređa i da onaj ljude poziva uh, onaj, u pokornost njemu. To je radio u džamijama, na putevima, na javnim mjestima, do te mjere da mu se odazvao velik broj ljudi. Kaže, njemu se pripremila, odnosno njemu se uh, priključila velika vojska i onda je bilo neminovno da dođe do borbe između njega i Nasra ibn Sajara. Kaže, Nasra ibn Sajar sa svojom vojskom krenuo prema njima, onaj, ubio je velik broj među njim njihovih sljedbenika, između ostalog poginuo je Džahab ibn Safvan. Ubio ga je čovjek time što ga je probao kopljem u usta, protirao me koplje kroz usta. Neki su, Ibn Ketirka, neki su rekli da je Džehm bio uhapšen i da je bio doveden pred Selema Ibn Ahveza, pa da je on naredio se onaj, da bude ubijen. Kaže Džehm njemu, tvoj otac mi je dao prisegu, odnosno dao mi je e, prisegu na sigurnost, dao mi je oporuku da, da me neće ubiti. Kaže, ako ti je moj otac dao, ja ti ne dam. Ja ti, kaže, nisam dao sigurnost, odnosno nisam ti dao da budeš siguran, kaže, kad bi sve ovo se ispunilo ovde zvijezdama, kad bi se spustio Isa, sin Marijamin, nećeš kaj biti spašan od mene i tako me Allaha da si u mom stomaku, ja bi svoj stomak rasporio, tebe bi izvadio pa bi te ubio. <laughs> pa je, kaže, Ibn Mesir onaj, naredio da bude ubijen. Jer pazite nešto, njihove novotarije, ovdje Ibn Kathir ne, ne, ne govori puno o tim stvarima. Dakle, vi znate da je Hanife, Ebu Hanife rođen koje godine po Irži? 70. godine po Hirži. Ebu Hanife je preselio 150. godine po Hirži. Ovdje ga nigdje ne spominje Ibn Kathir. Dakle, ne spominje imame, ne spominje dakle, probleme akajetske, ne spominje, tako, spominje će neke stvari, ali neće se puno tome posvetiti. Džehmi ibn Safvan, dakle, njegova onaj, teorija negiranja Allahovi svojstava, ja sam o tome i govorio, ako sjećate, dakle, da je negirao Allahova svojstva do te mjere da se moglo reći da je da Allah ne ne postoji nikako. Pa, su, pa je govorio, dakle, njegova, njegova je tvrdnja bila, kaže, čuje bez sluha, vidi bez vida. Razumijete Zna bez znanja. Imali ste, pričali smo o kaderijama, kaderije koji su negirali kader, oni između njih, pojedinci koji su govorili, Allah ne zna za stvar dok se one ne desi. Kad, kad se desi, onda zna za njih. To zna i ko? Insan zna, dakle onaj koji je tu prisutno zna insan. Džehmi ibn Safvan navodno bježeći ili izbjegavajući to da se Allah subhanu ta'ala poistovjeti sa svojim stvorenjima, je negirao Allahove svojstva. I otuda opasnost svake sekte koja sebe pripisuje islamu, a islam je čist od nje, i Allah dželle sa svim svojim svojstvima potpunosti, cjelovitosti i njegovim lijepim imenima, onako kako je sebe upisao u Kur'anu i kako je opisao njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kome se sviđalo, kome se ne sviđalo, nije uopće bitno. Dakle, ehli selef ili prethodnici, imami, oni koji su slijedili i oni koji su a, učili i od tabijina i od ashaba tabijini sami koji su učili prenoseći da je Allah te barek ve ta'ala objavio Kur'an u vremenu i prostoru na jeziku Arapa koji su oni tada svatali. I da ne postoji nešto što se zove međaz, međaz ili metafora, ili simbolička značenja. Ako je Allah džele za sebe rekao da ima neko svojstava, ono njemu dolikuje. primjera radi. Da li zakoni na zemlji i zakoni mimo hemisferije su isti? Kada je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam otišao na mi'rađ, je li opisao Allahom poslanik sallallahu alaihi svoje putovanje? Je li opisao svoj susret sa Allahom te barek vetala? Propis o čemu? O namazu. Zatim posjeta džehennemu i džennetu. Susret sa poslanicima na sedam nebesa. E sad vi poredajte se ovdje u nekoliko ćoškova džamije, koliko ima šest ćoškova, ima džamija otprilike kako vidim. Pored šest ćoškova i neka jedan čovjek ovdje samo samo nek popriča dvije minute. Koliko mu treba vremena? Dakle, samo nek popriča sama, a nekamo na sedam nebesa. Sve se to izdešavalo i mnogo što šta što je došlo u hadisu, ona Isrima Arađu. I Allah poslanik sada sedem kada je završio svoje putovanje, vratio se u Meku. A šta kaže poslanik sada sedem? Postelja mu je bila A, kad neko od vas ustane najveći pored sebe ili ustane sa neke potrebe ili šta ja znam, neko u neka doba pije antibiotik pa mora ustati u dva sahata, pa zbaciš sa sebe i organ ili deku ili pokrivač i dok to popiješ, već se postavlja šta? Hladla. Ali ako neko leti iza tebe dijete, kaže, a jest toplo iza tebe, je tako? To je onaj trenutak. Dakle, zakoni koji vladaju van ne odnose se na stanovnike zemlje on je definitivno da je to bilo pod uticajem e, suživota sa svima onima koji su ubacivali njima šubhe ili različita vjerovanja od prethodnih, ja obično imam riječ reći religija, jer to nisu vjere, samo jedna vjera kod Allaha dželevala, su i ubacivali šubhe, posebno o Allahu dželevala i njegovim svojstvima. Pa im je teško priznati ajete gdje Allah dželšanu govori o tome da će Allah subhanahu wa ta'ala na da, danu doći sa melecima u safove poredani. Pa kažu, halal te možda ću malo uđemo u filozofiju El Kelama. Kelam ili dogma, zato se zove dogma. Kažu, na taj način vi tvrdite da je Allah bio na mjestu. I ako će doći da je promijenio mjesto drugim mjestom, što znači da je mjesto obuhvata Allaha, A mi vjerujemo da je Allah najveći. Je li tako? Slažete li se sa njima? Ja se ne slažem. Sa novotarima se nikad ne možete složiti. Dakle, novotar nikad nije u pravu. Prva stvar. Rahman ala larši steva, milostivi se iznad arša uzdigao, ima malik kaže, vjerujemo u to, vjerujemo u uzdignuće, kakvoću ne poznajemo, pitati o tome je šta? Novotarije. Ova riječ vjerujemo, o kako će ne raspravljamo, zato što naš um ne dopiri do Allaha. Ajd Jala Đaršanu kaže, la tu driku lepsar. Do njega vid ne dopiri. To jeste na ovom svijetu. Dakle, dopiri vid do Allaha te bar kvetala. I mi ne znamo stanje, ni oblik, ni kakvoću. I to tome možemo da pričamo Nego mi kažemo onako kako to dolikuje njegove veličanstvenosti subhanahu wa ta'ala. To je naša akida. Ili gdje Allah Đelešanu kaže وَيَوْمَ يُخْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدَعُونَ إِلَى سُجُودِ فَلَا Na dan kada se otkrije potkoljenica i kada budu pozvane da padnu ničice, oni neće moći. Samidi, dakle sami, ovom samidun, ostaće uspravno. Kažu, vi hoćete da kažete da, da Allah ima dijelove tijela. Allah Đelšanu u Kur'anu za sebe kaže da ima dvije ruke. Bijel, ber je dahu, naprotiv njegove ruke su naširok otvorene, njima daj kako on hoće. Kaže, i zato postoji e, ona je metafora. Pa su sve ajete pokušali da izmijene i hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam. Kada Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam kaže jenzilu rabbuna tebareke ve ta'ala kaj svake noć fikuli lejle, kaj svake noći, zadnje trećine noći, Allah te barak ta'ala spusti se na zemaljsko nebo. Kažu, opet govorite o tome da Allah mijenja položaj. Da Allah mijenja mjesto, a tvrdi da je iznad Arša. A hoće li Allah pitati džele vala vas šta će rad? Jeste to vi neko ko će reći Allahu šta može, šta ne može? La yuselu ama Wa Um yuselu. Allah ne biva pitan za ono što radi, a on će biti pitan. I mi samo uvijek kažemo onako kako njemu dolikuje. Ako je Allah Đelšanu za sebe rekao da ima dvije ruke, je li nužno da ima ruke kao što je to u njegovih stvorenja? Kitabu Tevahid, molim. Jest. Lese ke mitlihi, evo ovo je sam ilbasi. Ništa mi nije slično, on taj koji čuje i koji vidi. Davno kad smo radili kitabu Teohide, ja mislim ima 10 godina, ovdje isto za, što bi rekli za ovom katedru na ovom stolu, ja sam naveo primjer. Kada se Allahu pripada najbolji primjer, ne govorimo sad o Allahovim svojstvima, govorimo o svojstvima stvorenja. Kada kažeš miš ima uši, ima li miš uši? Miši iskoči, miš i šiš, miš tako dalje, tako? Ima li slon uši? hajme napravite sličnost između slonovi i miševi i ušiju. Doktore, možda si i tad sjedio kod mene u halki, doktore. Samo tad si bio student. Možeš napraviti sličnost? Refiki, pratiš ti meni? Haj živ bio. Dajem nešto reći da se koristimo. Ti si moje godište. Imaš samo jednu sličnost, a to je šta? Evo što kažu, svojstvo ili slušanje i tako dalje. Je tako ili nije? A. Dinosaurus. Imate tamo onoga T-rexa. U T-rexa jesu ruke. Oni gornji, oni ruke, je li tako? Jesu ruke ili nisu? Jesu kengura iste tako, gornje, male, ne kratke, donje, duge? Jesu ruke ili nisu? Jesu ovo dole noge, jesu? Dobro. Kada koljete bravče, šta kažete, uzmi ga za prednje noge, a u suštini to su mu ruke. Jer oblik ili svojstvo kostura prednjih nogu ukazuje na postajanje čega? Šake, onaj položaja kosti i tako dalje, s tim što da izražaj dođu dva papka, ima ona jedan treći papak ovamo izađe, ali, ali u ovoj priči onaj, uvijek neko mora biti papak. E, rasprava o tome kako je Allah te barek sebe opisao, negirati njegova svojstva i njegovih, ono što mi znamo, 99 imena kroz Kur'an, 81, 18 kroz sunnet i znamo da Allah ima mnogo više svojih imena, znamo da su njegova svojstva, svojstva savršenstva, što se kažu, ono, filozofi to koriste riječ transcendent, dakle, njemu ništa nije ra ravno, samed, samopstojeći i tako dalje. Ona, I ta njihova novatarija, i zbog toga je bila tolika mržnja, oni koji su i ole držali do vjere, kad se pojavi takav jedan novotar, su, dakle, e, uživali u elimisa, eliminisanju njega, njega i njegove novotarije i njegovih sljedbenika. Međutim, ostanu bakterije i postoje njih i dan danas ima tih koji, dakle, govori o Allahovim svojstvima, neki pripisuju Allahu 9 svojstva, neki 14, neki manje ili više, neki negiraju, o Allahu se ne smije pričati i mi kažemo, Allahu se ne priča osim ono što je on rekao za sebe, u njegovu u svojoj knjizi kako ga opisao njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem po svatanju selefa ummeta i relate bark vitala objavio je Kur'an onako kako su oni najbolje svatali i nikad niko od ashaba ni o tome pričao niti je neku metaforu tražio u tome na primjer ne mogu da sjetim kako se on zove doktore neke Abdul Kerim nešto se on kubaj bavi onaj e, proučavanjem kuranskih tekstova između ostalog kad kaže kad je Belkisa ušla u palaču u kojoj je Sulejman naredio da se pripreme podovi palače onakvi kakvi jesu, pa kad je otkrila fekešefetan saqeha, kaže, nije ona otkrila svoje cjevance. Nego je, kaže, ona otkrila svoje onaj namjere i svoju želju da prihvati islam. Da... Za Sulejmana se kaže da je to uradio iz jednog razloga, jer se on je pričalo da je šta? Da je džinkinja i da su joj noge Pa znate, či, slušao ste, čitao ste, radili smo tefsir, osam godina smo radili tefsir, braću. Da su i noge kopite i da su i noge dlakave. Ništa je plebi. I uh, Suleiman, ali islatu selam, dakle, to se navodi kao jedan od razloga zašto su ja napravili takvu palaču, onaj od uh, kavarir, to jeste onaj čaše, koji se pretakale voda i pružale onaj uh, osjećaj kao da se hoda po vodi. I ona je da će se pokvasti. Ona digla svoju haljnu. I on kaže, to ne dolikuje Sulejmanu, alaih sallatu wasalam. A doliko im da ima hiljadu žena, da, da u jednoj noći obiđe onaj, eh, hiljadu žena i to. A spominje se u onaj u predajama. To doliko je Suleiman, ali isra to sela. Doliko je A doliko je kralj. Molim. Ma kralj, poslani kralj, Resul, Melik. I on će govoriti šta kome je doliko, šta kome je doliko. Helem niz, hajmo pokušati da završimo što večeras od naše istorije. Kaže Ibn Mujesira na redi da bude onaj ubijen, a Haris ibn Suređ i Kurmani su se ujedinili sve svoje snage, jedan i drugi protiv Nasra ibn Sejara, i da mu se suprostave, zatim da pozivaju na Kur'an i na sunnet, da se slidi imami pravog puta, da se spriječavaju grijesi i loša dijela da se onaj e, primjeni šerijat u potpunosti onako kako je došlo od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem a onda se kao što to inače haridžije rade i njih dvojica razišli jedan protiv druga digli svoje vojske pa je kad je došlo do velike onaj bitke u kojoj je Kermani onaj pobjedio Harisovu vojsku uprkos tome što su oba dvojica pozivali na Kur'an i na Sunnet. Kaže da je Harisa napustila njegova vojska, da je sa e, mule prešao na, na, na kobilu i da je kobila odbila da onaj e, kreni, pa je njegova vojska ga ostavila, zapostavila, oko njega ostala stotinjak ljudi. Kaže se da su ga sustigli, e, da je Kermani ga sustigao, da su ga ubili ona ispod jednog drveta. Neki kažu da je bila masnaka i da je bilo drugo drvo i to na kraj samog mjeseca Ređepa iste ove godine. Također su pobijeni svi njegovi prijatelji. A onda je Kermani uzeo, oduzeo sam njegov imetak, sve ono što je imao sa sobom i naredio je da se Haris bez glave postavi na ulazu u grad Meru. Ove godine Ibrahim ibn Muhammed ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas poslao Ebu Muslama al-Harasanija u Horasan, napisao sa njim pismo svojim šijama, da kaže ovo je bo Muslim, poslušajte ga, pokorite mu se, ja sam mu dao da onaj, e, zastupa nas u našoj ideji, to jeste poziv na hilafet. Kad je došao Ebu Muslim onaj, u Horasan, nikomu se nije osvrnuo, niko ga nije htio poslušati, odbili su ga, a onda se vratio i Ibrahim ibn Muhammedu još u vrijeme hađa i požalio se na njih i na njihovo stanje. Kaže, oni su me onaj, odbili, nismo htjeli poslušati, kaže on njemu, ja Abdurrahman, ti si, kaže, čovjek od nas, od Ehl Bejta, vrati im se i, kaže, posvijeti se uh, ljudima Jemena. Bismillah. Posvijeti se, kaže, ljudima onaj, Jemena, jer su, kaže, jedini oni sa kojima će Allah s.w.t. potpuniti ovu stvar. A onda se, kaže, čuvaj ostali pokrajina. Ako budeš onaj, eh, se susreo, nemoj, kaže, nikoga ostavljati, odnosno nemoj nikoga zapostavljati ko onaj, eh, ne zna arapski jezik, a da mu to nećeš pre, onaj, prenijeti. Kaže, kad se susretneš u svojim pohodima sa nekim od tih koji nisu, dakle, Arapi, a prešli su pet pedljeva i njih i njihovu djecu optuži da su nevjernice, onda ih pobi. Zatim, idi, kaže, kod Sulejmana ibn Ketira, a, onaj, a doći će nešto kasnije, kaže, govora o tome kakva je došla, šta je došlo između, odnosno događa između njih dvojice. Ove godine je ubijan Dahak ibn Hajs, također Haridžija, kao što tvrdi Ebu Muhannef. Razlog tome je što je Dahak opkolio bio ili htio da zarobi Abdullah ibn Omer ibn Abdelaziz za Uvasitu. To je bilo, kaže, u vrijeme kada je ga opkolio njega Mansur ibn Džumhur, pa je Abdullah ibn Omer ibn Abdelaziz napisao mu nema, kaže, koristi da mene opkoljavaš, nego idi protiv, bori se protiv Mervana ibn Muhammeda, a ti ako njega kaže ubiješ, ja ću te slijediti. Kaže pa se njih dvojica dogovorili da se okrenu oba dvojica protiv Mervana ibn Muhammeda, Emirul Muminin. Kad je Dahak došao do Mosula, napisao je stavnicima Mosula da će ih dakle, osvojiti, da će onaj, preuzeti njihovu onaj, e, vlast, vlast nad njima. Ušao je u Mosul, ubio namjesnika Mosula, zavladao, a onda je došla vijest do Mervana da, da se to deslo u Mosulu dok je on već upokoljavao uh, uh, Hims. Jer smo malo prije rekli da stanovnici Himsa nisu htjeli da dadu prisegu Mervanu i da onaj odbijaju pokornost. Pa je napisao svom sinu Abdullahu ibn Mervanu eh, da krene sa vojskom, a Dahak je okupio 120.000 vojnika oko sebe. Kaže, pa je Mervan krenuo sa svojom vojskom i onda su se onaj, sukobili u jednoj bitci protiv Dahaka, i kada je došlo do susreta dvije vojske, već je nastao akšam, odnosno već je pošao da pada mrak. Pa kaže Dahak Mervanu, hajde, kaže Mervane, da odmorimo noće za odmora pa ćemo ratovati ujutru. Kaže, ne, dok ne završim s tobom. Kaže, pa su i onaj po noći, tako dok su bili umorni jedni drugi, po noći su vodili bitku dok nisu onaj dok nije Dahaka ibn Kajsa vojska skroz rastirana na sve strane. <clears throat> Kaže da je Dahak postavio svog namjesnika na, na svoj, posle sebe na svojom vojskom po imenu Hubeirija. Kaže pa je na njegovu stranu tog, eh, hu, uh, odnosno Hajberija stao Suleiman ibn Hisham ibn Abdul Melik i njegova, dakle, svita koja njega pratila i oni koji su mu dali prošle godine prisegu na, na hilafet, a odbili su pokornost Mervanu ibn Muhammedu i ne priznavajući njegov hilafet. Kaže, osvanuli su, onda se borili onaj, protiv Mervana, sve dok nije Hajberi napao sa 400 hrabrih svojih vojnika na Mervana, dok je Mervan bio u sred vojski. Kaže, pa su protirali Mervan i pošao da bježi. Toliko je bježao da je se već bio udaljio od onaj, onaj e, bojnog polja 5 ili 6 milja, bliže 10 km. A onda, su, onda je njegov, kaže, sin Abdullah, vidio da njegova njegovo desno krilo od sina od od Mervana. Dakle, njegov sin je vidio da je desno mu krilo jako i da je lijevo krilo također jako pod vodstvom Isaka ibn Muslima. Kaže, pa je onda odlučio da se suprostavi Hajberiju i onda se okrenula bitka onaj protiv njih e, i uspjeli su da se ovlade, odnosno da, da, da i onaj e, eh, pobjede i ubili su Hajberija, a onda je poslao vojnike i slanike da vrate njegovog oca, da se vrati onaj da mu kaže da su ona izvojevale ovu bitku. Nakon toga je nastala 129. godina. Te godine su se Haridžije nakon Hajberija okupile oko Šejbana ibn za ibn Halejsa al Ješkerija al Haridžije. Kaže Suleiman ibn Hišam im je dao predlog da se okupe u Mosulu i da se zaštite u Mosulu. Pa su, kaže, oni okupili u Mosulu jer, znate kako, gradovi, naselja su bili u tvrđavama, postojali su zidine. Dakle, nije bio grad u, onaj, u, na otvorenom polju, nego su postale zidine i onda trebalo je zidine osvojiti da bi se moglo ući unutra, a sve zidine su imale svoje čuvare. Vjerujem da se to onaj gledali kroz e, i putem onaj televizije i tako dalje. Kaže Mervan ibn Muhammed, Emir al-Mu'minin, ih je pratio, e, zastao je ispred Mosula, postavio svoje, svoju vojsku, onda iskupao e, eh, kanale. Ostao je čita u godinu tako, dakle, okružio je i borili su se svaki dan, od jutra do mraka. Najveće je podmaralo, po danu se borili. Zatim je Mervan uspio da uhapsi a, sina od Sulejmanovog brata Ibn Hišama, po imenu Meja Ibn Muavi Ibn Hišam, pa je, kaže, naredio da mu se osjeću ruke i to dok je vojska od onoga Sulejmana Ibn Hišama i ovoga Šejbana dok su to gledali. Kaže, osjekli su ruke, a onda je naredio da se obezglavi, a njegova Amidža Sulejman i njegova vojska su to sve gledali. Zatim je Mervan napisao pismo svom namjesniku u Iraku, Jezid ibn Omeru ibn Heiberi, da se on digne protiv Haridžija koji su se pojavili tamo u njegovoj državi i onda kaže između njih je došlo do mnogo bitaka koje je teško ovdje spomenuti zbog njihova mnoštva. Kaže, Ibn Habire je uspio da izvojeva izvoju je onaj pobjedu protiv njih i da okupi da ujedini muslimane u Iraku. <clears throat> Kaže, spasio, odnosno oslobodio je Kufu od Haridžija, a u Kufi je e, namjestnik bio Musena ibn Imran el -Aizi. To se kaj sve desilo u mjesecu Ramazanu. Mervan je poslao, dakle, posla iz zastanika, odnosno pismo Ibn Habiri, nakon što završi sa Haridžijama, šaljem u pomoć Amara ibn Sabaru sa 7000 vojnika, neki kažu da je bilo hiljada vojnika, jer je ovaj, Ibn Sabar bio jedan od istaknutih hrabrih, Ibn Sabar bio istaknutih hrabrih ljudi. Kaže, on je uspio u toj svojoj bici da ubije vođu Haridžija, Džona ibn Kilaba i Šeibanija Haridžiju. Zatim je krenuo prema Mosulu i onaj da završi sa onim što je ostalo nešto malo Haridžija u Mosul. Pa je Suleiman ibn Hišam im rekao da napusti Mosul da se spasi onaj, e, da ne budu pobijeni. Mervan je već bio ispred njih, Mervan svojom vojskom bio ispred njih, Ibn Sabara je bio iza njih, tako da su oni našli onaj u, u, u kliještima. Uskratio im je da im dođe pomoć u hrani, piću sa svih strana, do te mjere da nisu imali ništa da jedu. Ova slika me posjeća na slike završetka rata u Siriji i Iraku. Dakle, isto, sve se ponovilo isto. Je li tako ili nije? A pratite li vijest? Kako su završili? Znate šta, braću? Razmišljao sam, meni, je, meni su dolazili ljudi ovdje posle Halki i pitali me kad je bio rat u Siriji, šefe, šta misliš ja bi da, da idem u Siriju da se borim? Ja sam pitao, za koga? kaže, pa za islam. Pa rekao, islam ne treba tebi kao muđahida. Pa za muslimane. Pa ima ih mnogo tam sposobnijih od tebe. Ja kažem, jel ne znate da uživate u mirnom stanju kojem ste vi? Sad, nakon što se sve maltene završilo, u Iraku i Siriji, savjetovali smo ljude oko sebe, nemojte sebi previše davati na težini. Govorio sam u tom dobu, oni koji su otišli, nemojte se slikati i objavljivati slike po Facebooku i po internetu. Ako ste otišli, otišli ste rad čega? Trebali su otići rad Allaha. Na meni će se možda nekoj na ljudka sam ja govorio, molim Allaha da svi izginu i da ih Allah uvede u džennet. <clears throat> lijepo nama, lijepo njima. Je tako ili nije? Nikog, niko nije slušao. Mene je slušao samo moj Hamid. Nikome drugi ne sluša. I ne treba me nikom ne slušati. Prvo, nemojte ići. Oj. <laughs> Zakala, hej. Prvo, nemojte ići. Druga stvar, ako ste otišli, dakle, to je vaša odluka, vi ste odrasli osobe, punjetni ste, odgovorni ste za sebi, mante se ti žena i te djece, dakle, ugrozili ste mnoge živote, poginu ovaj, poginu ona i tako dalje. Hvala Allahu Đelšanu. Nema više toga. Završeno. Bore se za neče ideale. Neki su sad prebjegli u Libiju i kaže tamo se bore na strani <clears throat> eh, snaga protiv Haftera. Dobro. Hafter zastupa koga? Molim? Bravo. Zapadne sile. A ove vama provladne snage zastupaju Koga? nekadašnju ideju koga? Kadafija. A Kadafi je promovisao šta? Totalnu primjenu Allahovog šarijeta i sunita Allahovog posljednika sa svema. Tako? Nije. A, živ bio stoti godina. Znate li za koga se obično govori sto godina? Kad je ona jedan vidio magarcu, kaže šta je ovo, kaže zec od sto godina. <laughs> Ne, zeč je mater sto godina. Dakle, stoti godina ko zeč je materi nisi nikad shvatio na čijoj strani treba da staneš. Bolan ne bio uštati šta ti je otišao život i um i naukovanje i čitavi i knjiga i subhaneke rabi. Pa zar nema u životu nikakvog drugog cilja da sebi postaviš? Bolan ne bio, živimo u miru. Živimo u miru i hvala Allahu Đeršanu. Pa zar nije bilo preče da živiš i radiš u svojoj zemlji, da doprinosiš onoliko može da doprinesiš? većina sad ljudi se iseljava, ljudi sa kojima sjedim, kaže, šeh, jedan čekam završim fakultet. I meni nešto bude, nešto bude teško, a ne znam šta bi mu rekao. Nemam pravo nikom ništa da kažem. Da kaže, nemoj ići. Ne mogu mu reći. A volio bi da niko ne odi, da niko se ne iseljava. Ja bi najviše volio da je u svakoga plata 4000 maraka, da je penzija 2000 maraka, pa makar hljeb bio 5 maraka. Ja bi volio da je to tako. Volio bi da socijalni program jači, volio bi da nema niko nezaposlen, volio bi da svi imaju potpunu zdravstvenu zaštitu, ne mora niko da se operiše ni da se liječi ni u Turskoj, ni u Austriji, ni u Njemačkoj, ni bilo gdje. Ja volio da je to tako. Svi smo mi iskušali na rašte načine. Počesto ne paše ni meni, ni ovo, ni ovo, ni ono, ne sviđam se, ne sviđam se. Ali nisam dio toga projekta, ne zanimam živ bio, vidite kod nas svako šest mjeseci vlada pala, ustala vlada, vlada pala, ustala vlada, ona je onoga smijenio, ona je onoga smaku, daje ovim one. A vjerujte, ono što ne znamo, da se stalno piju čajevi i kave i da se non stop je oni naši kaj glasački budala. Oni su veći prijatelji nego što mi mislimo da su oni prijatelji. A mi nasljedamo na fore i kad dođu izbori, glasat će onaj za onoga, za onaj za onoga. Nemoj se skirati, samo si mu obezbijedio stolcu na kojoj će onda vladati. Ja ne znam kolika su primanja poslanika u skupštini ili u parlamentu, ja nemam pojma. Koliko se kreće? Jesu hiljade, dvije, tri? Allah, Allah. Znači, tri, pet hiljade. Znate, znači tri hiljade maraka imate. Sad ćete vi svi reći, ne znamo. <laughs> A Vivi, zbog čega se ti boriš, znači, s ti stran stavu? Helen Nis, hajme dalje. Da vidimo ko je koga još ubio. Kaže, onaj, njihova vojska je bila rasturena, nešto je malo ostalo, otišli su prema Ahvazu. Zatim je Mervan Ibn Sabaru poslao sa 3000 vojnika da ih onaj, pronađe gdje god da su otišli na sve strane i da nikoga od njih onaj, ne ostavi. Njihov emir, njihov vođa Šejban Ibn Abdulaziz Liješker je također bio ubijen onaj, u Ahvazu. Ubio ga je Khalid ibn Mesud ibn Džafer ibn Khuled el-Ezdi. Zatim je Suleiman ibn Hišam sa svojom vojskom i svojom uh, porodicom se popio, odnosno uh, ukrcao se na lađi i pobjegao prema Sindu, a Mervan se vratio u Mosul i ostao onaj, uh, u mjestu, odnosno u Mosulu, sve dok nije doprla do, do njega vijest da su Haridžije na sve strane onaj, da je njihova pobuna ugušena i da nema niko više od Haridžija koji bi se onaj e, pojavio. Međutim, pojavio se Ebu Muslim El Harasani, onaj koji je pozivao na, pozivao na hilafet Beni Abasa. Mi ćemo inšala ta'ala nastaviti sljedeći put onaj o ovoj njihovoj dav pozivu wa sallallahu alaihi sayyidina wa nabina muhammedin wa ala muhammedin wa zakum la al jazaa كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي